Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 9, 1994 Itinatag ang Diocese ng Gumaka sa Quezon Province. Ito ay binubuo ng silangang bahagi ng Quezon at suffragan ng Archdiocese ng Lipa. Itinuturing itong pinakabatang diocese na tinayo sa buong lalawigan kung ihahambing sa Diocese ng Lucena at Prelatura ng Infanta. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.